Historia solas berriz ere zurekin, peioetxe berri, egunon? Egunon. Duela bi aste maiatzaren lehena ospatu genuen langile nazioarteko eguna, langile klasearen borroka egun simboliko azkarrenetariko bat, egun horrekin hainbat gertakari, lotzen alditugu, ez da peio? Bai, hori da, eh, eta eh, behar da historikoki, erran eh, zaguna, apirila bukaera eta maiatza izan direla beti aldarik apen edo borroka garaiak. Joan behar da hemeretzi garen mendera, eh, Amerikako estatu batuetara, maiatzaren, eh, nunbait, lehenaren sustraiak eh, ulertzeko. Mhm. Maiatzaren lehena zen, uh, eh, gara jartan, eh, eta estatu batuetan, eh, enpresetan kontabilitate urtearen lehen eguna. Eta gola hola bilakatu zen, beraz, uh, aldarikapen eguna ere langileen zat. beraz, uh, mila sortze egun eta largo seian, uh, behiun mila langileek sortzi orduko lan eguna lortu zuten, eh, bohoka gogor baten uh, buruan, eta be bistandena besteek, eh, beste langileek, mobilizazioak eta grebak eh, hasi zitu zituzten gauza bera ukaiteko. Eta bereziki Chicago eh, hirian, eta han eh, hilak izan ziren, beraz maiatzaren lehen batez, eta beraz geroztik nunbait bilakatu da maiatzaren lehena ara, egun eh, berezi bat, eh, aipatu behar da adibidez, Frantziako estadoan, mila sortzeun eta largoita amekan, izan zirela furmi hirian, eh, hiritipi batean, horre manifestaldi gogor batzu, eta ahmadak bederatzi manifestaldi adibidez eh, zituen. Mm -hmm. Eta ara, eh, lehenago nekazariak artisagoak ziren, industrializazioarekin proletarioak ez, sortzen dira nolabait, agian hemen eskola herrian gehiago laborantza zen nagusi, baina alere bizkaiko herrialdean eh, industrializazio prozesu azkar bate abiatzen da emeretzigarren mendean, olako aldarrikapenak ezagutu ziren ere eskola herrian? Bai, bai, noski, eta boa, ipatzen da, eh, lehen greba krakoen artian modernoa iragan dela, beraz, mila eta laro eta hamareko maiatzean. Hor, eh, zer, eh, zer eh, pasatu zen, la hor konera, enpresaren bost langire kanporatuak izan ziren, zenta justuki maiatzaren lehena antolatzen baitzuten, enpresan. segidan elkartasunez, eh, nunbait, hasten dira greba emaiten beste langile hainitz. Hala, eta erran behar da, ordu batzuen buruan, greba zabaltzen dela, bizkaiko inguruan, eta hor uh, Eh, bat, eh, mitin bat eh, antolatzen da, sortzi mila, ipatzen da, sortzi mila langile ba, zirela hor, eta dena bost kanporatuen berri zartzea aldarrikatzen zuten langile horiek. Hor, sozialistek, eh, badute uh, funtzio paper importante bat, eta bereziki bon, eskualeriko historian importantea den, nunbait fakundo Perezagoa, eh, mhm. etzen abertzalea, ben, sozialista eta espainola, eta beraz, sozialistek langileen aldarrikapenak ekimenak antolatzen eta idazten dituzte. E, eh, Bistan dena, nagusiak ez dute erantzuna nahi, beraz, eh, hojere, ahmada igorria da, eh, kasu horietan ahmada igorria zen. Eh, ez ditu bakarrik langileak uh, zaintzen edo zapaltzen, ahmadak, baina mm. nunbait artekari gisa lanean eh, ari ziren militarrak, eh, gara jartan. Eta hor, badugu uh, lekuko bat, eh, loma generala zen, beraz hmm. ahmadaren nagusia hor. Eta bera, ba, onbit artekari, artekari egiten du langileen eta enpresaburuen artean, eta bera ere, bisitatuko ditu, beraz, iku, nahiko du ikusi, uh, ze baldintzetan bizi ziren... Uh, Beraz, langileak eta mm, badu eh, ejanaldi ba, famatua nunbait pixkat eta aski izagutua bilakatu dena, erraiten eh, zuen eh, eh langilean etxeak partikulazki ikusi zituelarik, ejan zuen sehiak ere aterpetzeko eh, ez dira baliagarriak. Mm <laughs> Ara, ara. Bera ere unkitua izan zen nunbait. <laughs> Beraz, e, hainbat eskualdetan e, gizarte tentsioak nolabait e, azkartzen dira, ez? testu inguru horretan. Hala, aipatu duzun bezala hostian, eh, pixkat nekazaritza edo landa errialde batzen zen orokorki, eh, badakigu industrializazio prozesu bat, beraz, abiatzen dela eta azkarki bizkaian partikulazki. Beraz, beste munduko edo Europako tokietan bezala, garatzen da alde batetik burgesi bat, eta mhm. beratxat, eta bestaldetik eh, langileak, pobreak, sumeak, eh, eta gainera, mm, burgesiaren eragin politikoa azkartzen da, horrokoak eh, emaretzigaren mendean. Beraz, hor, ora, nunbait gira Europako Anistasun ekonomikoak eta politikoan, eta hor, bizkaien partikulazki, Euskal Herriaren Anistasun politikoan mm. eta ekonomikoan sartzen gira. Ara, beraz, industrializazioaren beste ezagarri bat behar da lotu Bizkaian gertatzen den eh, greba mugimenduari edo, ez? Bai, hori da, eh, ulertzeko ze pasatu den, beraz, eh, urte hartan, eh, greba horren testu inguruan, kokatzen gira, nunbait gaur egun aipatzen den mundializazioaren etapa importante batean, eh, meretzi garen mendean, beraz, mila sortzegun talarogoita amajean partikulazki, gertatzen da, edo gauzatzen da, krisi bat, eh, mundu mailan, mm beraz, burgin, burdin gintzako, barkatu, produktuak gutiago saltzen dira, dira, eta badakigu mm, bizkaiak, eh, bizkaiako meategietan eh, burdin hainitz eh, bat zela, eta beraz bizkaiko enpresak unkituak dira, eh, beraz horoko eh, arki, greba lehen greba moderno hori lotzen alda mundu mailako testu mm. inguru bati. Eh? Beraz, erraiten da gero greba horrek partikulazki etapa importante bat idekitzen duela, bizkaiko edo eskualeriko historian, zenta izanen dira olako greba hainitz, Hala, e, behar da, dibidez, eh, greba, egun aipatzen dugun grebaren ondotik, lau urtez izanen direla, ogoi eta iru greba orotarat mhm. bizkaian, beraz hor, uh, nunbait, ekonomiaren edo langileriaren etapa importante batean gokatzen gira. Ara, beraz, gaurkoan eh, bizkaiko lehen greba modernoa aipatu dugu, heldu den aldian, e, gipuzkoara jauzi eginen dugu, eta bertako, zenta gipuzko ere aski industrializatu zen gara horretan ez, e, eh, bai, ango bai. langile mugimenduaz mintzatuko gira, eta... Hori da, eta beste mm. gertakari bat ikusiko dugu. Ara, ba, peio etxe berri, heldu den asterarte? Bai noski, mil